بسم الله الرحمن الرحيم وأما المسح على الجرموكين من الجلد فإن لبسهما فوق الخفين جاز عندنا وعند الشافعي لا يجوز وإن لبس الجرموك وحده قيل إنه على هذا الخلاف والصحيح أنه يجوز المسح عليه بالجماعة خب بز مسخ بابا ديدك دي nasih tortish nimalarga mas tortsa bo'ladi degan masalaga javoblar berilayotgan edi. Yetib kelgan joyimizdan jurmuq deb arablarda shu mahsini ustidan kiyiladigan piyma deymizmi yo bu yerda charmdan deb aytayapti. charimdan ikkinchi qavat bir oyoq kiyim kiyilsa, mahsini kiydingiz, uni ustidan yana bitta etik kiyib oldingiz. Ana shu etikka masx tortsa bo'ladimi degan savolga javob bo'lyapti. shu teridan bo'lgan etikka mas tortsa bo'ladi. Agar u etikni mahsin ustidan kiyib olgan bo'lsa, ham demak ikkinchi mahsi bo'lyapti-da bu. Shunga mas tortsa bo'ladi. Tahorat qilib, demak mahs kiyib ustidan etik ham kiysiz, yo etik bo'lmasin, boshqa narsa bo'lsin, teridan bo'lgan bo'lsin. Shunga mas tortsa bo'ladi. Bizning mazhabimizda, Shofiy mazhablarida mumkin emas ekan. Endi agar e, o'sha katta etigini o'zini kiyib olgan bo'lsa, mahs kiyma, ya'ni oyoq bilan etikni o'rtasida bir joy qoladigan darajada keng. E, Bo'ladi endi mahsning ustidan sig'adigan batinkami, etikmi? O'shani o'zini kiyib olgan bo'lsa-chi, bu ham shu xilofda, ya'ni biz mazhabimizda mumkin. Demak biz Imom Abu Hanifa mazhabidagilar mana shu masxni tortaveramiz, ammo Shofiy bu durust emas der ekanlar. Ammo yana bir e, ulamolar aytishicha Shofiy ham bunga qo'shiladilar. Hamma ulamolar ittifoq qilgan. Demak, mahsin o'rniga keng etikni kiyib olsa ham shu etikni etikka masx qilsa bo'ladi deb bil ittifoq deyiladi. Demak, e, nima masalaning javobi e, bir qavat mahs kiyamizmi, ikki qavat mahs kiyamizmi, ustidan mahs tortsak o'sha oyoqni tahoratiga kifoya qilar ekan. Shofiy bo'lmaydi dedilar. Mahsin ustidan kiygan ikkinchi mahsiga mahs tortishlaydi. Shuning sababi nima? Va shu qavlihi innal masha alal khufi badalun anil ghasl. فلو جوزنا المسح على الجرموقين لجعلنا للبدل بدلا وهذا لا يجوز ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين ولأن الجرموق يشارك الخف في إمكان قطع السفر به فيشاركه في جواز المسح عليه ولهذا شاركه في حالة الانفراد ولأن الجرموق فوق الخف بمنزلة خف ذي طاقين وذا يجوز المسح عليه فكذا هذا وقوله المسح عليه بدل عن المسح على الخف ممنوع بل كل واحد منهما بدل عن الغسل قائم مقامه إلا أنه إذا نزع الجرموقين لا يجب غسل الرجلين لوجود شيء آخر هو بدل عن الغسل قائم مقامه وهو الخف Imom Shofiy demak mahsin ustidan kiygan etiga yo mahsiga yo batinkaga mas tortib bo'lmaydi. uni yechib mahsiga masx tortish kerak der ekanlar. Dalillari shu ekanki, mahsiga masx tortishlik o'zi oyoqni yuvishni o'rniga o'rin bosar edi. Oyoqni yuvishni o'rniga mahsizga masx tortsangiz o'rin bosadi dedik. Endi biz e, mahsini ustidagi oyoq kiyimga, etikka deylik, masx tortishni joiz desek, unda e, haligi oyoqni o'rniga badal o'rin bosar bo'lgan mahsini yana bitta o'rin bosari bo'lyapti-da. O'rin bosarga o'rin bosar bo'lyapti haligi etik. Bu joiz emas bu. O'sha yuvishlik o'rniga bir qavat mahsiga joiz, undan o'rin bosar bo'lgan etikka mas tortish joiz emas deb aqliy dalil aytibdilar Imom Shofiy rahmatullohi alayhi. Biz bo'laveradi o'sha ikkinchi etikka ham dedik, dalilimiz hadis bor ekan. Umar roziyallohu anhu aytibdilarki, men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim. O'sha mahsini ustidan kiyiladigan oyoq kiyimlariga, jurmuqlariga masx tortganlar tahorat qilganda. demak bu hadisga binoan mahsini üstüden kiyen charm etik yo charm boshqa oyoq kiyimga mastotsa bo'ladi. Aqliy dalil ham aytibdilar, şey o'sha mahsusdan kiyiladigan etik mahsiga sherikdir. Nimada? Mahsi bilan yurish, safar qilish mumkin bo'lgani kabi, etik bilan ham safar qilish mumkin. Shuni mumkinchiligida ikkovi bir xil. Demak, e, mahsiga masx totish joiz bo'lgani kabi, u etikka ham masx totish joiz bo'lishi kerak. Etik deb aytyapmiz, faqat maxsus ustidan kiyilgan kiyim haqida, etikni o'zini kiyishlik haqida emas bu gap. O'zini kiyganda shubhasiz tortiladi. Shuning uchun ham e, ana hada sharakahu fi halatil infirat. Yolg'iz holatda maxsus bilan etik bir-biriga sherik. Mahsi kiysizmi, mahsi tortasiz. Etik kiysiz mahsini o'rniga, unda ham mahsi tortaverasiz. Demak, maxsus ustidan etik kiysiz ham tortaverasiz, deyapti. va bundan tashqari o'sha etik maxsus ustidagi etik bu shunga o'xshaydiki bir mahsi kiydingizki u ikki qavat ekan ikki qavat mahsi kiyib olgandaka astari bor mahsi kiygandaqa shunaqa bo'ladi-ku, ba'zi mahsi kiyamiz, ichidan mexdan yana bir qavat mahsi bo'ladi. Ikki qavat ikkidan ustidan tortayotgandaa Ana shu astarlik e, yo mexlik nimani e, mahsiga mas tortsak bo'larmidi? shuningdek bir qavat mahsulimiz ustidan kiyib olgan etikka ham mas bo'laveradi va qawluhu al mashu alayhi badalun anil mashi alal khuf mamnu bal kullu wahidin minhuma badal عن الغسل قائما مقامه إلا أنه إذا نزع الجرموقين لا يجب غسل الرجلين لوجود شيء آخر هو بدل عن الغسل قائما مقامه وهو الخف يعني شافعي etik bu mahsini o'rinbosari o'rinbosarga o'rinbosar qilish mumkin emas. Etik mahsini o'rinbosari degan gap to'g'ri emas. Bu mamnu, man qilingan gap. To'g'ri emas gap. Balki etik ham, uning ichidagi mahsi ham har biri o'rinbosar bo'ladi yuvishni o'rniga. Yuvishni o'rniga mahsiga mas torting yo yuvishni o'rniga uning ustidagi etikka mas torting. Ikkovi ham yuvishni o'rniga o'rinbosar bo'lyapti, o'rniga qoyim bo'lyapti. illa annahu idza nazal jurmu qayn. Lekin bitta farqi borki, mahsiga mas tortadi, mahsimizni yetsak, unda oyog'imizni yuvamiz. Ammo mahsining ustidagi etikka mas tortib turib, etikni yetsak, endi oyoq yuvish shart emas, mahsiga mas tortaveradi. Mana farq bo'lyapti. Etikni yetganda oyoq chiqmayapti, mahs chiqyapti. Endi unga mas tortsa bo'laveradi dedi. Demek, li vujudi shay'in axir huwa badan an al-ghasl qa'im al-maqam huwa ko'p boshqa narsa chiqyapti etiklik yetsiz deydi ichidan oyoq emas mahsi chiqyapti u mahsi ham mahsi tortishimiz xuddi yuvish o'rniga o'taveradi mahsiga demak asli mahsiga masx tortishlik yuvish o'rniga o'tadi uni ustiga etikni kiyib olib turib etikka mas tortsak bu mahsimiz ham yuvish o'rniga o'tadi lekin etikni yetsak, o'rniga oyoq chiqmay hali ichidagi mahsi chiqyapti ekan endi unga ham masjid e, olsa yuvish o'rniga o'taveradi. Barobar. E, demak, bu yerda bir savolimizga javob bo'lyapti-da. E, etikni kiyib masjid tortib yursak, keyin uyga kelganda etikni yechib olsak, maqsimiz nima bo'ladi? Yana endi maqsiga masjid tortishni davom ettiraversak bo'ladimi? Bo'ladi ekanda. Ha, bo'lar ekan. Bu yengillik bor ekan. Mana uyingizda oyog'ingizni yuvdingiz, mahsilni kiydingiz, mahsil tortib yuribsiz. Bir sovuq joyga chiqib ketyapsiz. Ustidan etik kiydingiz. Yana davom etib mahsil tortaverasiz etikka. Hali mahsini muddat tugamasdan uyga qaytib kelib etigingizni yechsangiz, yana mahsizga mas tortaverasiz. Mana bu yengillik bor ekan. ثم إنما يجوز المسح على الجرمقين عندنا إذا لبسهما على الخفين قبل أن يحدثه فإن أحدث ثم لبس الجرمقين لا يجوز المسح عليهما سواء مسح على الخفين أو لا أما إذا مسح فلا فلأن حكم المسح استقر على الخف فلا يتحول إلى غيره وأما إذا لم يمسح فلأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموقين إلى الجرموق بعد ذلك ولأن جواز المسح على الجرموق لمكان الحاجة لتعذر النزع وهنا لا حاجة لأنه لا يتعذر عليه المسح على الخفين ثم لبس الجرموق فلم يجوز شو بار مثلا؟ ولهذا لم يجوز لكن لا يجوز بسيام المسح على الخفين إذا لبسهما على الحدث كذا هذا Xo'p, o'sha etikka mas tortsa bo'laveradi degan masalani bildik. Ana shu qanday holatda bo'ladi shu? Ya'ni gap e, shu etikni qaysi vaqtda kiygan bo'lishingiz kerak. Shu masalani javob beryaptilar. O'sha mahsin ustidan kiyadigan etikka masx tortishlik joiz bo'ladi. Biz mazhabimizda aytib o'tdik. Qachonki ha o'sha etikni mahsini ustiga kiyganida kiygunicha o'rtada tahorat sinmagan bo'lish kerak ekan. ya'ni tahorat oldingiz, oyog'ingizni yuvdingiz, mahsini kiydingiz. Endi tahoratingiz ketib massiga mass tortsangiz, unda bo'lmas ekan. Boya aytganimizda mana shu taraf xato ekan. balki tahorat sinmasdan turib etikni kiygan bo'lishingiz kerak ekan. Mahsinni kiyganingizdan keyin uni ustiga etikni kiyishingiz orasida tahorat sinmagan bo'lish kerak. Hali oyoq yuvgan bo'yicha go'yo mahsi bilan etikni baravar kiygandek. Mahsini kiyib 2 soatdan keyin etik kiysangiz ham o'rtada tahorat sinmasligi kerak ekanda, misoli. Ha, endi oyoqni yuvdingiz, tahorat qilib oyoqni yuvdingiz, mahsingizni kiydingiz. Keyin tahorat sindi. Ha? Keyin etik kiydiz uni ustiga. Unda u etikka mas tortib bo'lmasa ekan. Bir marta avval mahsiga mas tortganingizdan keyin go'yo, ya'ni torat singandan keyin etik kiyadigan bo'lsangiz, unda u etikka mas tortib bo'lmasa ekan. Teskarisini bo'laveradi dedi. Ya'ni etikka mas tortib yuruvdingiz, etikni yesiz, mahsiga ham mas tortsa bo'laveradi. Ammo mahsiga mas tortib yoki Bitta yerda maslahatchi ham aytmayapti. Mahsini kiyganingizdan keyin tahorat singandan keyin etib kiysangiz agar ha umasiga maslahatib bulguring yo etikni bir yo'li tahorat qilib maslahating. Har holda tahorat singandan keyin etib kiyadigan bo'lsangiz, eh, unda eh, joiz emas ekan etib kimaslarchilik. Haligi ikki xil holat aytilyapti. Ya'ni oyog'ingizni yuvdingiz, mahsingizni kiydingiz, mahs kiygandan keyin tahorat sindi, va tahorat qilib mahsizga mahsiz tortdingiz. Keyin etigini kiydingiz. Shunda ham bo'lmaydi dedi-ya. Bo'lmasligi chunki masx qilishlik hukmi hali mahsiga o'tib qoldi. Ya'ni mahsiga birinchi marta masx qildingiz. Tahorat qilib oyog'ingizni yuvib, kiygandan keyin tahorat singandan keyin tahorat qilib mahsizga bir marta mahs tortdingizmi? Endi mahs tortishlik o'sha e, mahsiga bog'lanib qoldi. mahsin ustiga boshqa narsani kiysangiz, unga mas tortishga aylanmaydi bu hukm. Ya'ni endi keyingi kiygan oyoq kiyimingizni ustiga mas torta olmaysiz. Nima qilasiz endi? Tahorat olsangiz, yangilasangiz haligi etigingizni kiyib mahsizga mas tortasiz. Agar undan avval demak tahorat singan bo'lsa. Endi agar mas tortmadim men desiz, ya'ni tahorat qilib oyoq yuvdingiz, mahsini kiydingiz, tahoratingiz sindi, yangi tahorat olmasdan turib etingizni kiyib oldingiz. Birinchi marta tahorat olar ekansiz, etikka birinchi marta mas tortyapsiz. Mahsimga mas tortmadim desangiz agar, unda sizni tahorat olishingiz muhim emas, balki qachon oyoqqa mas tortiladi mahsiga? Tahorat singanda. Demak, e, mask tortishlikning muddati kaçandan boshlanardi? Tahorat singandan boshlanardi-da. Tahorat qilib ayagingizni yuvib, mahsingizni kiyib, qachon tahorat sinsa, o'shandan boshlab bir kecha kunduzda-da. Demak, e, tahorat singandan mahs muddat, mask muddati boshlanadi. Ha, o'sha singen singan vaqtda ayagingizda eti yo'q edi, mahsi bor edi. Demak, o'sha mahsiga masx tortishlikka ila haqqingiz qoladi bu yerda. Endi ustiga kiyib olgan etikka emas. u etikka o'z mas'uliyatli hukm aylanmaydi. Tushunarliga bu gap. Va lianna javazal ala al jurmuq al hajati li ta'zurin nas. Bundan tashqari, o'sha mahsin ustidan kelgan etikka mas'uliyatli mumkin deganimiz nima uchun? Mahsini yetishlik qiyin bo'lganligi uchun, muhtoj bo'lganimiz uchun etikka tortaveraylik deyapmiz. Ha endi bizni tahorat singanda etik emas, oyog'imizda mahs tursa nimaga etikni kiyib olib mas tortishimiz kerak? O'sha mahsiga mas tortishimiz da Masiga mas tortgandan keyin etik kiysak, endi bu e, etikka ham mas tortish mumkin emas. Endi etikni yechib, qachon tahorat sinsa, tahorat qilsak, mahsiga mas tortamiz endi. E, demak, keyin e, etikni kiyadigan bo'lsa joiz emas ekan. Shuning uchun ham xuddi shunga o'xshagan joiz bo'lmaydi. Mahsillarga mas tortishlik joiz bo'lmaydi, mahsizga mas tortish. Qachon? mahsingizni kiymay turib toratingiz singan bo'lsa, oyog'ingizni yuvib, torat qilib oyog'ingizni yuvib, hali mahs kiymay turib tahorat sinsa, mahsiga mahs tortmaganlik bo'lmasin, bo'lmasin-ku. Tahorat bilan kiysangiz keyin mahs tortardingiz. Xuddi shuningdek, e, oyog'ingizni yuvib, e, mahsingizni kiyib, mahsini kiygandan keyin tahoratingiz sinsa, tahorat singan holda etik kiysangiz, albatta bunga ham mahs tortib bo'lmaydi. Demak, hukm nima bo'ldi bu to'g'rida? etikka mas tortsa bo'laveradi qachon mahsini kiyib, mahsini ustidan etikni kiyguncha o'rtada tahorat sinmasa. Mana mana shu hukm chiqdi. Ammo etikka mas tortib yurganingizda mahsingiz etigingizni yetishib kelsa ichkari kirib, unda ichkarida mahs qolar ekan, unga mas tortsa bo'laveradi. Teskarisi bo'lmaydi. Avval mahsiga mas tortib, keyin etikka mas tortish bo'lmaydi. Ammo avval etikka mas tortib, keyin mahsiga mas tortish bo'laveradi. Shu hukmni bildik. ولو مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما مسح على الخف البادي وأعاد المسح على الجرموق الباقي في ظاهر الرواية وقال الحسن بن زياد وزفر يمسح على الخف البادي ولا يعيد المسح على الجرموق الباقي وروي عن أبي يوسف أنه ينزع الجرموقين جرموق الباقي ويمسح على الخفين أبو يوسف اعتبر الجرموق بالخف ولو نزع أحد الخفين ينزع الآخر ويغسل القدمين كذا هذا Allah rahmat qilsin bu kitobning musanniflarini. Hayolingizga kelmagan e, masalaga ham javob berar ekanlarda bu kishi. Va bu hayotda bo'lishi mumkin, o'shaning uchun juda zarur. Aytayaptilar-ki, bir odam e, tahorat qildi, oyog'ini yuvdi, mahsini kiydi, ustidan etik kiydi, mahs tortsa bo'laverardi. Etigiga mahs ham tortdi. Keyin shu etigini bittasini yechsa nima bo'ladi degan savolga javob beryapti. Bittasini yechdi. Bittasini yechgandan ichida mahsi qoluvdimi? Torab kiyanda o'sha mahsiga mahsi tortdi. Ikkinchisini yechmagan edi. Unda etikka tortib qo'yaveradimi desa, zohir rivoyatda e, mahsini, masalan, tahoratingiz bor holatida etikka mahsi tortib turgan holatingizda tahoratingiz sinmagan holida etigingizni bittasini yechdingiz-da, bir poyini. Nima bo'ldi? Siz etga mas tortdingiz-da. Tagidagi mahsiga mas tortmadingiz-da. Shuning uchun endi tagiga mahsiga mas tortib qo'yishingiz kerak. Endi tagidagi mahsiga mas tortsangiz, nariga poyini yechmadingiz u. U etga mas tortgan bo'yicha turibsiz u. Shu kifoya qiladimi desa, yo'q, o'sha etigingizga ham yana bir marta mas tortib qo'yasiz dedi. Holbuki u etikka chap oyog'ingizni yo o'ng oyog'ingizni bittasini yechdingiz. ikkinchisini yechganingizda unga mas tortgan bo'yicha turibdi. bir oyog'ingizni yechdingiz. U yechganingizda maxsiz chiqdi. Maxsizga mas qo'yishingiz kerak endi tahorat bo'lishi uchun. O'z tahoratingiz bor edi ku etik yechilgandan keyin o'sha oyog'ingiz tahorati sinib qoldi-da. Ha, o'sha mas zarurati bo'lib qoldi. Shuning uchun maxsizga mas tortasiz. Nariga oyog'ingizni yechmagan bo'lsangiz ham shu maxsizga mas o'sha yechmagan etikdagi oyog'ingizni etigizga ham mas qo'ying. Bu zohir rivoyatda shu deydi, ya'ni bizning mazhabimizdagi ulamolarning asosiy gaplari bu. Mazhabimiz ulamolaridan Hasan ibn Ziyod Zufarlar aytadiki, haligi yechgan mahsiga mas tortadi-yu, ammo yechmagan etigiga masni yana qaytib tortib qo'yish shart emas. Bular shunaqa deyapti. Endi yana mazhabimizni katta ulamolaridan Abu Yusufdan rivoyat bo'ptiki, rost bir odam mahsini ustidagi bitta etikni yechdimi, ikkinchisini ham yechish kerak deb u va ikkovi ham massiga tortish kerak. Chunki bitta birinchi qavatga, bitta ikkinchi qavatga tortib bo'lmaydi. Maqsadingiz birinchi qavat, etigingiz ikkinchi qavat. Maqsad tortar ekansiz, ikkovi ham ikkinchi qavat bo'lib, ikkita etig bo'lsin yoki ikkita maqsi bo'lsin. Shuning uchun bir poyani yetsangiz, maqsad tortsangiz torat ikkinchi poyani ham yechasiz. Abu Yusuf o'sha etikni maqsadek ko'ryaptilar-da. Ya'ni masalan, ikkita maqsadingiz bo'lsa, ayagingizni maqs kiygansiz torat qilib, ha? shu mahsizdan bittasini yetsangiz, nima qilasiz? Bitta yog'ingizni yuvib, narigi mahsulotga mas tortib olavermaysiz Narigi mahsulotni ham yechib yuvarmidingiz? Etigingizga yechganingizda ham bitta mahsulotga mas tortib, narigini etikka mas tortmaysiz, narigini ham mahsulotga mas tortasiz deb shunga e'tibor qilyapti. Ha. va shu qavli Hasan Uzufar innahu yajuzul jam'u baynal masih al jurmuq va baynal masih al khuf ibtidam bi an kana ala hadil jurmuq الفريقين خف دون الآخر شنو دائما بأن كان على أحد الجرموقين خف دون الآخر فكذا بقاء شن... بأن كان على أحد الخفين يغنم جرموقا دي علمش qo'yibdi طيب، بس دي بارة شطور على أحد الخفين جرموق دون الآخر فكذا بقاء وإذا بقي المسح على الخفين على الجرموك الباقي شنو فلا معنى للإعادة وشو ظاهر الرواية أن الرجلين في حكم الطهارة بمنزلة عضو واحد لا يحتمل التجزية فإذا انقضت الطهارة في إحداهما آه، بنزع الجرموك تنتقض في الأخرى ضرورة كما إذا نزع أحد الخفين آه، Endi Hasan bilan Zufar nima dedilar? Etik kiygan odam bitta poy etigini yechsa, e, mas bitta massiga tortadi. Ha, narigi etigidagi tahorati turuvdi-da, o'shuning uchun unga mas massini yana qaytarib tortib qo'yish shart emas dedi. Shunday deganmi? Ana shu gapi ni dalili qilib ki o'zi deydilar asli ham bir odam bir oyog'iga oyoqlarini tahorat qilib oyoqlarini yuvgandan keyin bir oyog'iga maski kiydi. Ikkinchi oyog'iga maski kiyib ustida etik ham kiyib oldi, boshlab. Yo'yo bu oyog'i og'riqsan ekanmi, uni ikki qavat oyoq kiyim kiydi. Shunda nima qilardi deydi. Shunda e, bir oyog'ida maskiga mas tortsin, ikkinchi oyog'ida etikka mas tortsin deb aytardik E, demak, boshlanishda o'zi bir oyog'i bir qavat, bir oyog'i ikki qavat oyoq kiyim bo'lsa, bir oyog'iga bir qavatiga tortaveradi, ikkinchisiga ikki qavatiga tortaverardi-ku. E, demak, biankan alahadil xufayni jurmuqa. E, demak, ikkita mahsidan, ikki oyoqdagi mahsidan bittasida etik bor ustida, narigi mahsi o'zi turibdi, hozir aytgan holatimiz. Mana shu vaqtda e, tortavergan edik. Demak, ikkita etik kiyib olganingizdan keyin ham o'sha etikdan bittasini yetsangiz ham xuddi avval kiyganda xuddi bittasiga maxsi, ikkinchisiga ikki qavat kiygandek, bittasiga maxsiga tortdingizmi, Nariga etikka yana qaytib tortib qo'yishingiz shart emas. Bu yerda gap faqat tahorat sinmay turib yetish haqida ketyapti. Etigingiz bor, tahorat qilib, oyog'ingizni yuvib, maxsi kiygansiz, orqasidan etik kiygansiz, keyin tahorat singan tahorat qilib etiklarga ikkovga mas tortgansiz, shundan keyin bitta mahsini yechsangiz, mahsini o'ziga mas tortib ko'rasiz. Chunki nariga etigingiz e, torat turibdi, o'rtada torat ketgan yo'q sizda. Ha. Va shu rivoya. Endi gapni boshi. Biz o'shini olamiz. Mazhabimizda zohir rivoyat, ya'ni asli olingan masala nima ekan? Demak, ikkita etigingiz bo'lsa, ikkoviga mas tortgan bo'lsangiz, tahorat sinmay bittasini yechsangiz, haligi mahsizga mas tortib olasiz va etigizga ham yangi tortib qo'yasiz. Takroran dedi-ku. Mana shu gap sababi shuki, ikki oyoq tahorat masalasida bitta a'zo hisoblanadi. Oyog'inglarni yuvinglar degani ikki oyog'ingizni yuving deganida. De. bitta oyoqni yuvish bilan oyoq yuvgan hisoblanmaydi. Ikkovini yuvish kerak. Demak, ikkita oyoq tahorat hukmida bitta a'zo hisoblanadi. Uni bo'lib bo'lmaydi. Demak, bittasiga massi, bittasiga etik bo'lsa bo'linib qolyapti-yu, shu haqda gap ketyapti. Demak, e, o'sha ikki oyoqdan bittasini tahorat sinsa, nima bilan sinadi? Masalan, etigingizga mas tortgandan keyin etigingizga cho'ldingiz. O'sha oyog'ingiz sindi-da endi. endi demak o'z o'zidan etigi turgan oyog'ingizni ham tahorat singan bo'ladi. Chunki ikkita oyoq bitta hukmda deyapmiz-ku. masalan, ikkita mahsizni bittasini yetsangiz, o'sha oyoq tahorati ketib oyog'ini yuvsangiz, narigi mahsiga mahs tortmay uni ham yechardingiz-ku. Shunga o'xshagan siz etigingizni yechganda e, o'sha yechgan oyog'ingiz tahorat sinishi bilan yechmagan oyog'ingiz ham tahorat singan hisoblanadi. Shuning uchun mahsizga mas tortib, nari yechmagan etingizga ham mas tortib qo'yasiz. Bu juda ehtiyotli masala ekan. Mana bu bo'lishi mumkin hayotda. Mana shu masalaga javob berdilar. ولا يجوز المسح على الخفازين وهما لباس الكفين لأنه شرع دفعا للحرج لتعذر الناس ولا حرج في نزع الخفازين yana biz hech tasavvur qilmaydigan bir masala qo'lqopga mas tortsa bo'ladimi? Ya'ni oyoqni kiyimiga mas tortsa bo'lsa, qo'lni kiyimiga mas tortsa bo'lar degan savol tug'ilsa, bo'lmaydi. chunki mas tortishlik nima uchun buyurildi shariatda? Qiyinchilik bo'lmasin deb. Maqsadga yetish qiyinda. Ammo qo'l paypog'ingizni, qo'lqopingizni yetishlikda qiyinchilik yo'q. Unga nima bilan mas tortasiz? Oyog'ingiz bilan mas tortasiz. Qo'lqop bo'lsa. qo'l qopki demak masxal qilmas ekan shu. Magar bitta qo'lingizda yara bor. O'shinga qo'l qop kiyib olgan bo'lsangiz, bu endi yarani ustidagi e, latta degan hisob bilan hali yarani ustiga mas tortilardi-ku. Bu boshqa masala. Bu yerda gap tahorat qilishda qo'lga mas tortib bo'lmaydi, ya'ni qo'l qopga mas tortib bo'lmaydi degan masala aytildi. Va minha alla yakuna bil khuffi harqun kathir. فأما اليسير فلا يمنع المسح وهذا قول أصحابنا الثلاثة وهو استحسان والقياس أن يمنع قليله وكثيره وهو قول زفر والشافعي endi yana navbatdagi masalaga o'tyaptilar masx tortishlik nimalarga masx tortish bo'ladi degan gaplarni o'tyapmiz a mahsiga tortsa bo'ladi, etikka tortsa bo'ladi, pimaga tortsa bo'ladi. paypog'i agar teri bilan qoplangan bo'lsa, unga mastotsa bo'ladi, qalin jurm javrob bo'lsa deb aytdik o'tgan darsimizda. Bo'ladilarda aytyapmiz. Endi o'sha oyoq kiyimlarimiz, bo'ladigan oyoq kiyimlar qanaqa bo'lish kerak mastotish uchun? desa, shunga javob aytayaptilar-ki, o'sha mahsizda ko'p teshiklar bo'lmasligi kerak. Ya'ni yer yer yirtilib qoladi, chokidan so'kilib qoladi. Ana shu ozgina bo'lsa, u sizga mas tortaverasiz, ko'p bo'lsa, unda yechib yuvishingiz kerak. Ko'p bo'lmasin. Ozginasi mumkin. Masqni to'smaydi. Masqsa bo'laveradi. Agar oyog'imizda massimizda ozgina teshik bo'lsa, u qanchalikligini batafsil aytadilar endi. Bizi 3 ta ashabimiz, ya'ni mazhabimizning 3 ta rahbari Abu Hanifa, Abu Yusuf va Muhammad rahimahumulloh jamiyan bular shunday dedilar. Shun chiroyli sanadilar. Shunday qilish to'g'ri dedilar. Ammo o'zi qoida shuki, modomiki mahsizda, oyoq kiyimingizda teshik bormi, kichkinami, kattami, ozmi, ko'pmi? Bo'ldi, mas'uliyati bo'lmasligi kerak edi. Lekin haligi xaraj bo'lmasin, qiyinchilik bo'lmasin deb ancha-muncha teshigi bo'ladi har qanaqa mahsini, oyoq kiyimni deb, ancha-muncha bo'lsa bo'laveradi mas'uliyatsiz degan fatvoni ulamolarimiz berishdi. Dalillari bor albatta buni. Zufar Shofiy ham o'sha bo'lmaydi degan gapni olar ekanlar. Ya'ni maqsada ozgina teshik bo'lsa ham unga mas tortib bo'lmaydi. Bizi e, ulamolarimiz kattalari nima deyshti? Bo'laveradi agar ozgina teshik bo'lsa, oyoq kiyimingizda u oyoq kiyimga mas tortsangiz bo'laveradi. وقال مالك وسفيان الثوري الخرق لا يمنع جواز المسق قل أو كثر بعد أن كان ينطلق عليه اسم الخف وجه قولهما إذا إن الشرع أن الشرع ورد بالمسح على الخفين فما دام اسم الخف له باقيا يجوز المسح عليه وجه القياس أنه لما ظهر شيء من القدم وإن قل وجب غسله لحلول الحدث به لعدم الاستتار بالخف استتار أه؟ دائما؟ والرجل في حق الغسل غير متجزئة فإذا وجب غسل بعضها وجب غسل كلها وجه الاستحسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم بالمسح مع علمه بأن خفافهم لا تخلو عن قليل الخروق فكان هذا منه بيانا أن القليل سل boshqacha bo'lishi mumkin shu yerda sizlarni bayanan annal qalila minal xuruq دايما؟ ho'p ولأن المسح أقيم مقام الغسل ترفها فلو منع قليل الانكشاف لم يحصل الترفيه لوجوده في أغلب الخفاف والحد الفاصل بين القليل والكثير هو قدر ثلاث أصابع الرجل فإن كان خرق قدر ثلاث أصابع أصابع منع وإلا فلا ثم المعتبر أصابع اليد أو أصابع الرجل ذكر محمد في الزيادات قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل وروى الحسن عن أبي حنيفة ثلاث أصابع من أصابع اليد وإنما قدر بالثلاث لوجهين خب bir aytaylik tarjimasini endi Malik bilan Sufyon Savri bu olimlar nima deydi mahsiz bormi unda teshiklari bo'lsa ham mastar to'g'rasi. Mana 3 xil gap chiqdi endi. Mazhabimiz nima dedi? Ozgina teshiklari bo'lsa tortaverasiz, ko'p bo'lsa tortmaysiz. Imom Shofiy bilan Zufar ozgina teshigi bo'lsa ham tortmaysiz, oyog'ingizni yuvasiz, masni yechib. Imom Malik bilan Sufyon Savri ko'p teshigi bo'lsa ham mastar tortaverasiz. modomiki o'sha mahsida mahsida bo'lsa bo'ldi dedi mahsi degudek holati bo'lsanglar qancha teshik bo'lsa mahsi kiyib oldingizmi shunga tortaverasiz bu Malik bilan sufyon sabiyni gapi dalillari nima bo'ladi dalili shuki shariat bizga masxni buyurdi o'sha mahsilarimizga mahs tortishlikka ruxsat berdi modomiki mahsi degan nomi turgan ekan mast sotaverishimiz kerak uni teshigi bormi yirtilganmi degan savol bo'lmasligi kerak degan gapni aytayapti. endi imom shofiy va zufar tortib bo'lmaydi ozgina teshigi bo'lsa ham dedimi ular dalili shuki mahsini teshigi bo'lib ichidagi oyoqdan biron joyi ko'rinib qolsa ozgina joyi ham oyog'ingiz ko'rinib tursa tashqaridan yo oyog'ingizga kiygan o'sha paypog'ingiz ko'rinib tursa Demak, siz oyog'ingiz ko'rinib qolgandan keyin ko'ringan oyoqni yuvish kerak. Chunki o'sha ko'rinib turgan yerga tahoratsizlik tushdi. Maqsad sizni tahoratsizlikni oyog'ingizga tushirmasligi uchun tosakıdı da U tosakıdı bir yeri teshik bo'lsa, o'sha yerdagi oyog'ingizni o'shincha qismiga tahoratsizlik tushdi-da, maqsad yerda yo'q ekanda. Endi o'sha teshikni o'zini yuvib olasizmi, qolgan yeriga mas tortib oyoq yuvishlikda bo'linmaydi-ku. Ya'ni oyoqni bir qismini yuvib, qolganiga mas tortib olavering deyilmaydi. Yo mas tortiladi, yo hammasini yuviladi. Demak, o'sha ko'rinib qolgan joyini yuvish vojib bo'lsa, demak, o'sha oyoqni hammasini yuvish vojib. Bu nima degani? Ozgina teshigi bor mahsi ham, modomiki ichkari ko'rinar ekan, yechib turib yuvilish kerak. Bu e, Shofiy va Zufarning gaplari. Endi biz mazhabimiz imomlari ozgina teshik bo'lsa mas tortaveradi dedi-ku. Bu hukmni istehson deyiladi, ya'ni ulamolarimiz shu hukmni chiroyli sanashgan. Bu gapni bizi mazhabimiz gapini dalili endi yuqoridagi aqliy dalil emas, hadis kelyapti. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobai ikromlariga roziyallohu anhum ajmain aya mahsiylarga mas tortinglar deb buyurdilar, ruxsat berdilar. Holbuki bilardilar. Hammani bütün ham butunmasligi. de qandaydir bir ozgina teshiklar, yirtiqlar bo'lishi mumkinligini bilib turib ruxsat berdilar. Demak, bu kishining ruxsatlari janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ruxsatlari. Bayon bo'lyapti bizga, tushuntirish bo'lyaptiki, e, agar mahsingda ozgina teshik bo'lsa, mas tortaver deganga ruxsatga mana shu ruhsatları ruxsatlari tushuntirma bo'lyapti. izoh bo'lyapti. Ha, bundan tashqari nima uchun masxga ruxsat berdi shariatimiz? Ayog'ini yuvmay maqsad maqsinga masxab to'g'ri degandan maqsad bizga yengillik uchun. Masalan, mana qishlarda qiyin yechib, umuman yechish o'zi qiyin. sovuq suvda yuvish qiyin. O'sha qulay bo'lsin deb bizga shariatimiz yuvmaginu mastar to'g'ri ruxsat senga dedi. Bir marta yuvib kelgan bo'lsang bo'ldi dedi. Endi agar ozgina teshigi bor mahsiga ham yechasan deb e, ozgina ochilib qolgan oyog'ing ochilib qolibdi bir bir santimetr joyi demak sen yechib oyog'ini yuvishing kerak desa unda shariatimiz bergan kenglik yo'q bo'lib qoladi hosil bo'lmaydi unda qiyinchilik paydo bo'ladi chunki mahsi deganni juda ko'pida ozgina bir yirtiq yo teshik bo'lishi mumkin endi ozgina deb nimani aytamiz biz ozgina deyapmiz boyadan beri shuni aniq shariat belgilagan. Ozgina bilan ko'pni o'rtasidagi ajratib turadigan narsa oyog'ida panjalaridan 3 panjani miqdoridir. Demak, maqsimizda oyog'i panjalaridan 3 panja ko'rinadigan darajada teshik bo'lsa, ana shu maqsadga yetishimiz kerak. Undan kichikroq teshik bo'lsa, u maqsadga mastar tortib Bu oz deyiladi. 3 panja ko'rinadigan bo'lsa, ko'p deyilyapti. endi o'sha uch panja deganda oyoqni panjalarimi, qo'lni panjalarimi degan haqida ulamolarimizda xilof bor ekan. Muhammad Imom Muhammad ziyodatda aytadilar oyoqni panjalarini eng kichigidan uchtasi, demak chinchaloq, oyoqni chinchalog'idan uchtasi ko'rinadigan darajada. Bu ehtiyotkorlik nimasidan aytildi. Endi Hasan Abu Hanifadan rivoyat qilingan gaplarida Yo'q, qo'ldi panjalaridan. Mana shu yerda bir shu masalada meni o'zimni bir tushuncham o'zgardi. Menimcha hammanglarda shunaqa narsa bor. Panjalar panjalar der ekan. Biz doim qo'lni uchlarini tushunamiz. Mana mana uchovi ko'rinib qolsa deyapman-da. Buncha tez haqida ketmayapti ekan gap. Mana uchovi shunchalik ko'rinib qolsa degan gap ekan. Panjalar haqida ketyapti gap. panja uchlari haqida emas. Demak, avvalgi bo'yicha oyog'ida chinchalog'idan uchtasi degani o'sha chinchalog' aytaylik 2 sm bo'lsa, bu yog'i 1 sm bo'lsa yana. Demak, e, ikkitadan e, uchtasi 6 e, bo'ladi. 6 sm, 1 santimetrga 6 santimetrlik ayog'ingiz ko'rinib tursa ham mahsiz ichidan. Shu o'shindan sal ozroq ko'rinsa. mast tortaverasiz. Agar shunchalik ko'rinib qolsa, unda mast tortmaysiz. Oyog'ingiz mastning ichidan ko'rinsa. Demak, qandaydir 1 sm dan 3 sm haqida ketmayapti. Yo 2 sm ga 3 sm, 2 sm dan 3 tasi. Endi u bir joyda bo'lsin, yo har joydagi teshiklar bo'lsin, to'planadi. To'planganda o'shuncha chiqmasin. Demak, gap panja haqida ketyapti. Panja 3 haqida emas. Biz shu vaqtgacha panja deganda shu panja uch haqida deb tushunib keldik. Mana mana u yerda ma'lum bo'layaptiki, qo'lni panjasi, oyoqni panjasi degan talash bo'lar ekan. Oyoqni panjasini uchi bilan qo'lni panjasini uchi o'zi bir xil asli. Farq kamda. Ammo qo'l panjalari uzun, oyoq panjalari qisqa. Ana demak, oyoq panjalari deganda o'sha qisqa tushunilyapti. qo'l panjalari deganda o'sha panja uzunligida. Demak, har bir odamni o'zini panjasini uzunligida. O'sha massini egasini panjasini uzunligida. Bu tushundingizmi? Bu masala juda muhim bu. Ya'ni bu shariatdagi bir katta qulaylik, yengillik biz toraytirib olayotgan ekanmiz. Noto'g'ri tushunayotgan ekanmiz. Xo'p. Endi nima uchun 3 panja deb aytyapti o'zi? Shunga javob beradilar. وإنما قدر بالثلاث لوجهين أحدهما أن هذا القدر إذا انكشف منع من قطع الأسفار منع من قطع الأسفار والثاني أن الثلاث أصابع أكثر الأصابع وللأكثر حكم الكل Üç uch panja nimaga bir de de pence pence yaptı, beş bitta panja demayapti beshta panja demayapti uch onun deyapti iki de sebep var dedi Bir bittasi shuki ana 3 panjani miqdori qaysi maqsadda ochiq bo'lsa, o'sha maqsad bilan yurib bo'lmaydi. Ya'ni safarga chiqib bo'lmaydi. Tasavvur qiling, 3 panja, qo'lingizdan 3 panjani miqdorida maqsadingiz yirtiq bo'lsa. E, gap yana bu yerda 3 panja miqdoridagi maqsad yirtig'i deganda doim bitta maqsad hisoblanadi. Bitta maqsadda 2 panja, narigi maqsadda 1 panja bo'lsa, ikkoviga ham masofat to'g'rasiz. 3 panja miqdorida yirtig'i bor mahsi deganda bitta mahsingiz haqida gap ketyapti demak bitta mahsingizni 3 panjangiz miqdorida yirtig'i bo'lsa u mahsi bilan safarga chiqib bo'lmaydi demak u mahsini yechib oyoqni yuvish kerak tora sinsa tora yangilanganda yana bir sababi 3 panja degan gapdi oyoq qo'l panjalari 5 ta bo'ladi-da. 5 tani yarmidan ko'prog'i 3 ta. Odatda yarmidan ko'pni butun deb hisoblanaveradi. Biroq yarmidan ko'p, masalan, odamlar ikkiga bo'linib qolsa, yo bir musobaqada ikkiga bo'linsa, yo bir saylovda ikkiga bo'linsa, yarmidan bitta ko'p bo'lsa ham o'sha yutdi deyveradi. Holbuki 50 e, bittasi aytdi, 49 ta qarshi turibdi bu yerda. Yo'q, ular yo'qqa aylanadi. 51 tani gapi gap bo'ladi-yu, yarmidan ko'pi butun hisoblanadi. Shuning uchun 5 ta panjadan ham 3 tasi ochiq tursa, go'yo 5 panja ochiq turgandek bo'ladi. Ana shuning uchun 3 panja, 5 panjani hukmida deb, demak bitta qo'l sig'adigan yirtig'i bo'lsa, u mahsiga qanaqa qilmas tortasan, oyog'ingni yuv deyaptilar. ثم الخرق المانع أن يكون منفتحا بحيث يظهر ما تحته من القدم مقدار ثلاث أصابع أو يكون منضما لكنه ينفرج عند المشي فأما إذا كان منضما لا ينفرج عند المشي فإنه لا يمنعه وإن كان أكثر من ثلاث أصابع كذا روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وإنما كان كذلك لأنه إذا كان منفتحا أو ينفتح عند المشي لا يمكن قطع السفر به وإذا لم يمكن يمنعه وسواء كان الخرق في ظاهر الخف أو في باطنه أو من ناحية العقب عقبه عقبه بعد أن كان أسفل من الكعبين لما قلنا hope. Endi tushunyapmiz. Bir poy mahsimizda 3 panja sig'adigan teshik bo'lsa, u mahsiga mas bo'lmaydi, oyoq yuvish kerak-a. O'sha teshik qanaqa teshik bo'lishi kerak? Qarang, miqdorini aytdi 3 panja deb. Endi u qanaqa teshik bo'lishi kerak desa, u shunaqa teshik bo'lsinki, mahsizdagi. tagidagi nima ko'rinib tursin oyoq-oyoq kiygan paypog'ingiz. O'sha tagidagi oyog'ingizni o'sha 3 panja miqdoridagi joyi ko'rinib turadigan teshik bo'lsin. Ya'ni shunda teshilib qolgan bo'lsin, bunday qaraganda ko'rinib turgan. yoki qaraganingizda ko'rinib turmaydi-yu, ammo yursangiz ochilib o'shin 3 panja sig'adigan darajada ko'rina boshlaydi. Shunaqa teshik haqida gap ketyapti. Ammo bir mahsini shunaqa bir yirtig'i bo'lsaki, u yursa ham ochilib qolmasa, o'zi uch panja sig'adigan yirtiq bor yerda. Lekin ochilmaydi. Shunaqa bir chokidanmi aytaylik, e, chiqib ketganda tagidagisi bekitib turadi, bir-biriga biroq choklangan bo'lsa, demak yursa ham oyoq ko'rinmaydi. Yirtiqligi aniq. U mahsizga maslahat to'g'risi dedi. ochilib qolish kerak tagidagi oyoq yoki paypoq. Yo o'zi ochiq turish kerak, yo bunday harakatda ochilib qolish kerak qiyshayganda, yurganda. Agar ochilmasa, 3 panja emas, 5 panja sig'adi agar panjangizni solsangiz. Lekin yurganda ochilmaydi. Hali mahsiz yirtig'i. unda 5 panja siqsa ham u massini yirtig'iga massa tortaverasiz ekan tushunarli bu gapni muallo e, abu yusufdan abu yusuf abu hanifadan rivoyat qilgan ekan nimaga bunday ruxsat berildi bunga sabab shuki agar o'sha mahsini yirtig'i ochiq ko'rinib turadigan bo'lsa yo yurganingizda ochilib qoladigan bo'lsa un bilan safar qilib bo'lmaydi o'sha mahsi bilan mumkin emas safar qilish. Demak, e, mast ham mumkin emas. Ammo ochilmaydigan bo'lsa, u yirtiq ketgan chakdan, lekin hech ham ziyoni yo'q ekan. Bular mas e, safar qilsa bo'laveradi unaqa mast bilan. Shuning uchun bunga mast tortsa ham bo'laveradi agar ochilmaydigan bo'lsa. Endi o'sha yirtiq qayerda bo'lishi kerak? Mana mahsimiz bizning tizzamizga yaqin darajada qo'nji bor-a. qayerda yirtiqlar haqida gap ketyapti? Shuni aytayaptilar. U yirtiq ho mahsingiz ustida bo'lsin, panjalaringiz ustida. Yo mahsingiz tagida bo'lsin, yo tovon tarafingizda bo'lsin. O'sha yirtiqlar faqatgina sharti oshiqdan pastda bo'lsin. Demak, oshiq tepasidagi qo'njingizdan qancha yirtiq bo'lsa ham uni ziyoni yo'q. Chunki gap oshiqni qopladimi, u yog'idagi haqida gap ketmaydi. Maqsadimiz tizzamizgacha bo'ladimi? U o'sha oshiq tepasida yirtiqlari bo'lsa ham mas tortaveramiz. Oshiqni tagidagi yirtiqlar haqida ketyapti. ولو بدا ثلاث ثلاث من أنامله اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يمنع وقال بعضهم يمنع هو الصحيح agar mana boyagi gapimizga dalil kelyapti. Biz aytdik-ku, teshik deganda panja uchlarini tesh miqdorida teshik emas, panja miqdorida teshik dedik-a. Mana mana u yerda aytayaptiki, yo'q, panja ko'rinmaydi-yu, 3 panjani 3 ko'rinadigan teshik bo'lsa-chi deydi. Anomil deyapti. Balabada talat min min anamili. Ya'ni qo'l uchi yo oyoq uchidan uchi Bu juda kichkina, oyog'ida uchun 1 santimetr kvadrat deymiz, misoli, yo qo'lda uchun. Shunaqadan 3 tasi sig'adigan darajada ochiq bo'lsa. Ammo 3 ta panja sig'adigan darajada katta ochiq emas. 3 ta panjani 3 sig'adigan ko'rinadigan ochiq bo'lsa, ulamolar bu to'g'rida ikki xil masala aytishibdi. Ba'zilar o'sha 3 ta panja miqdorida 3 ta panjani 3 miqdorida uchi miqdorida e, teshik bo'lsa massotsa bo'laveradi debdi. Ba'zilari yo ehtiyotan 3 ta panjani uchi miqdorida teshik bo'lsa ham massotmaylar. Mana shu gap to'g'ri deb keyingisini olyapti bu kitob musanniflari. Bizi mazhabda demak panjani uchi ko'rinadigan darajada bo'lsa mastotsa bo'laveradi degan ijozat bor. Ba'zilar ehtiyotan yo'q shunchalik bo'lsa ham mastotmaylar. degan e, masala ham bor ekan. Ammo 3 ta panja degan so'zni aytganda doim panja tushunilishi kerak, panja uchlari emas. ولو انكشفت الظهارة وفي داخله بطانة من جلد ولم يظهر القدم يجوز المسح عليه هذا إذا كان الخرق في موضع واحد فإن كان في مواضع متفرقة ينظر إن كان في خف واحد يجمع بعضها إلى بعض فإن بلغ قدر ثلاثة أصابع يمنع وإلا فلا وإن كان في خفين لا يجمع لا يجمع Endi bir mahsi borki, avra astarli mahsilar bo'ladi. Mana bizda haligi mexdan astar qilamizmi yoki charimdan astarli ham ikki qavat mahsilar bo'ladi. Ana shuni aytayaptilar-ki, agar mahsini oyoq kiyimingizni avrasi, zihora bu avra usti qavati ochilib qolsa, teshilib qolsa, ichida teridan bo'lgan astari ham bo'lsa, ya'ni ikki qavat mahsi bo'lsa, Ammo ichidagi ochilmagan bo'lsa, demak oyoq ko'rinib qolmagan bo'lsa, tashi teshilgan ichkaridagi avr astari ko'rinib turibdi. Unda mas tortaverasiz. Chunki ichkaridagi ham teri mahsini o'rnida-da, ikki qavat mahsi ekanda yo'q. Xo'p, endi mana shu gaplar deydi, o'sha teshik degan gap bitta joyda bo'lsa, o'sha 3 ta panja sig'adigan teshik bitta joyda bo'lsa, Endi agar har joylarda ozginadan teshiklari bo'lsa-chi, unda qaraladi. Agar bitta mahsulda bir poy mahsulda bo'lsa, to'planadi. Bir-biriga qo'shib, ha 3 panja sig'ar ekan deyiladi, yo sig'maydi ekan deyiladi. Agar uch panja sig'adigan bo'lsa, demak bu mahsulga mahsuloti bo'lmay oyog'i yuvas, uch panja sig'masa to'plaganingizda, bir poy mahsulni to'plaganingiz teshiklarini, unda mahsulot bo'lasiz. Ammo bir poymaqsizda ikkita panja sig'adigan teshik bor, ikkinchi poymaqsizda ham ikkita panja sig'adigan teshik bo'lsa, massor to'g'rasi. Ikkov poyda to'planmaydi teshiklarini. Aytib o'tdik-ku, bir poymaxsini teshiklari to'planadi. Va qalu fin najasa in kanat alal hufayn annahu yujma'u ba'daha ila ba'd fa idha zadat ala qadri dirham muni'at man'at jawaz as-salah. Wal farqu anna al-kharqa innama yumna'u yamna'u jawaz al-mas li dhuhuri miqdari fardil mas. فإذا كان متفرقا فلم يظهر مقدار فرض المس من كل واحد منهما والمعنى من جواز الصلاة في النجاسة هو كونه حاملا للنجاسة ومعنى الحمل متحقق سواء كان في خف واحد أو في خفين endi tamom boshqa bir masalani shu yerda tushuntirib qo'yaptilar. Masx tortish masalasi emas bu. Boshqa masala. Ya'ni e, ma'lumki namoz o'qishimiz uchun kiyimlarimiz pok bo'lishi kerak. Kiyimga najosat tegib qolsa, aytaylik, mahsiga siylik bavul tegib qoldi. Qancha tekkan bo'lsa o'sha mahsida namoz o'qib bo'lmaydi. desa, e, bir kaf miqdorida deyiladi. Kaf miqdori degani mana shu qo'lingizni ochganingizda panjalaringizdan tashqari qo'lingizni ichki tarafini kaft deyiladi-ku. Mana shunchalik miqdorda, demak, bir kaft miqdorida e, siydik mahsiga yo etikka tegib qolsa, o'sha aniq tekkan bo'lsa, bu mahs bilan namoz o'qib yuvish kerak buni yo yechish kerak, a? Masalan bu yerda keltirilishi endi bitta mahsizda yarim kaf miqdorida bo'lsa, bavul tekkan bo'lsa. Ikkinchi mahsizda ham shunaqa bo'lsa, ikkovini to'plasangiz bir kaf bo'ladi. Shu darajada. Shumasi bilan namoz o'qsa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Ha nega bu yerda ikki maqsidan u e, to'playapmiz? Oyoqqa mas tortishda teshiklarda bo'lsa bitta maqsin teshiklarni to'playapmiz. Ikkita maqsin emas. Shunaqa savol tug'iladi-da, shunga javob qilyaptilar. Najosat agar ikkita maqsida bo'lsa, bir poy emas, ikki maqsida. unda ikkov mahsudiy najosat ham to'planadi. Qancha miqdorini? Agar 1 dirham miqdoridan ziyoda bo'lsa, 1 dirham degani bir tanga degani, tangani miqdori shu kaft miqdori shu. U bizdagi haligi 20 tiyinlik tangalar emas, kattaroq bo'lar ekanda bu kitoblar yozilayotgan vaqtida e, dirham deb kumush tangani aytadi, kumush tanga kattaroq hajmda bo'ladi. Ana o'sha 1 e, dirham miqdorida bo'lsa, ikkovi mahsizga tekkan bavl najosat. Unda nima bo'ladi? O'sha mahsida namoz o'qib bo'lmaydi, yuvib yuborish kerak yo e, mahsini yechib namoz o'qish kerak. Ya'ni kiyimingiz toza bo'lmay qoladi. Ikkovi mahsidagina to'planyapti. Ha, endi haligi mahsidagi teshiklarni to'plashda bo'lsa bir payda teshiklarni to'planib to'plab tekshiryapti-ya. Buni farqi shuki, e, masxni to'sadigan masx mumkin emas deydigan darajadagi teshik masx tortishlik joiz bo'lmaydigan, bo'lmay qoladigan teshik bilan mana u e, najosatni o'rtasidagi farq najosat ikki poy mahsin to'planishi bu mas tortishlikni to'sadigan teshiklarni bir poy mahsidan to'planishligi lizuhuri miqdori farzil bu nima uchun masxni farzini miqdori ko'ringanligi uchun. Ya'ni masxni farzini miqdori o'sha oyoq kiyim butun bo'lishi kerak, 3 ta panja ko'rinmaydigan darajada, 3 panja ko'rinib qoladigan darajada teshik bo'lmasi kerak. Endi agar ular har yerda teshiklar bo'lsa, unda masxni farzini miqdori ko'rinmaydi har birida. Ya'ni teshik kichkina, unga mas tortsangiz bo'laveradi. Xilma-xil bo'lsa-da endi. Endi o'shuning uchun to'planadi. To'planib turib bitta oyoqqa bitta mas torttirgansiz, bitta oyoq kiyimdikini to'playsiz. Ikkinchi oyoqqa alohida mas unga ham alohida to'playsiz. Ammo najosat namozni man qiladigan najosat u najosatni ko'tarib turishligi. Ya'ni ko'tarib turish degan so'z ishlaydi bu yerda. Qanchadir najosatni ayaq kiyim, kiyim ko'tarib yuraveradi, u bilan najas hisoblanmaydi. Qanchani ko'tara olmay qoladi, najasga aylanib qoladi. Ana shu miqdor haqida ketadi. Bu endi bitta maqsada bo'ladimi, ikkita maqsada bo'ladimi? Najosatning miqdori bir tanga miqdorida bo'ldimi? Endi uni najosat bu kiyim, bu kiyim bilan namoz o'qimaydi deymiz. Chunki umumiy bitta kiyim, ikkita mahsi ham. Ammo masx tortishlik hukmida ikkovi ikkita kiyim. uni teshiklari bitta mahsidagi teshiklar hisoblanadi va uch panja sig'adigan bo'lmasa elamas tortsa bo'laveradi deydi. Ammo butun kiyimdan bir tanga miqdorda najosat desa, hammasini to'plansangiz bir tanga miqdorida chiqsa, bu kiyimni siz yechib e, yo yuvib keyin namoz o'qishingiz kerak. va minha an yamsaha ala zahiril xuf hatta lev mesaha ala batinih la yajuz. Ve huve kavlu Ömer ve Ali ve Anas radıyallahu anhum. Ve huve zahiru mezhebi şafii. Ve anhu ennehu lev iktesara alel batin la yecuz. Vel müstahab indena el cem beynel zahir vel batin fil mas. İlla izâ kene ala batinihi necase. Endi yangi masala. Demek mahsiga mas tortishni bildik, qancha tortishni bildik, qanaqa mahsiga mas tortish mumkinligini bildik. Bularni bildik, o'qidik. o'sha masjid qayerga tortish haqida gap ketyapti. O'sha masjidni qayerga tortiladi? Biz bilamiz buni, qilib yuribmiz. Lekin boshqa gaplar ham bor ekanda. Demak, mahsi, masih mahsini ustiga tortiladi. Shunaqami? Ustiga tortasiz mahsingizni. Oyog'ingiz tagiga, mahsingizni tagiga tortsangiz bo'lmaydi. U ham masjid-ku. Mas o'shanga tagiga mas tortsangiz bo'lmaydi. Umar, Anas, Ali roziyallohu anhum Shofiyning gaplarini ham bitta gaplar shu ekan. Mahsini tagiga mas tortadi deyshar ekan. وعنه أنه لو يقتصر على الباطن لا يجوز والمستحب عندنا الجمع بين الظاهر والباطن في المس illa iza kana ala batinihi najasa. Imom Shofidan yana bir gap borki, agar mahsini tagiga ila masx masx bo'lmay qoladi. Ya'ni bir gaplarida Shofiy tayiga emas dedi, bir gapida yo'q, tagiga ham ustiga ham tortish kerak dedi. Endi bizning mazhabimizda dedi, yaxshirog'i mahsini ustiga ham tagiga ham tortish dedi. Yaxshirog'i shu dedi. Kifoya qiladigan ustiga tortishlik. Lekin ustiga ham tortib, tagiga ham oyoq qo'lingizni yurgizib qo'ysangiz, bu yaxshiroq deyapti. Lekin agar mahsizni tagida najosat bo'lsa deydi. Qarang, unda tagiga mas tortib bo'lmaydi deydi. Bu nima degani? Mahsi mahsi deyapmiz biz. Endi etik deb aytaylik, etik bilan yurasiz. Kalish kiymasdan. Har xil yerda bosasiz. Masalan, bir siylikni bosgan bo'lishingiz kerak o'zingiz bilmasdan. keyin uni artib yuborishingiz bilan toza hisoblanadi yuvish shart emas ertaga tagidagi o'sha nam najosat namini artib yuborsangiz quritib yuborsangiz bo'ldi deyilgani qurish bilan u namozi bo'ldi endi unga siz nam qo'lingiz bilan mas tortsangiz haligi quruq najosat yana ho'llanadimi ana endi najosatga aylanib qoladi shuning uchun agar etigingiz tagida najosat bosgan bo'lsangiz bosmagan bo'lishdi ehtimoli kamda chunki odam hojatga kiradi boshqa o'ladi o'sha etigini xurishligi bilan najosat emas deyilyapti, lekin uni namlab qo'yishingiz bilan yana najosat bo'lib qoladi. U holatda etigingizni faqat ustiga torting. Yo'q, biz odatimizdagi kalish kiyib yuradigan etik yoki kalish kiyib yuradigan mahsi bo'lsa, unda ustiga tortib, tagiga ham tortib qo'ygan mustahab debdilar. Ya'ni bu yaxshiroq. Qilmasangiz gunohkor emassiz. Qilishingiz zarur bo'lgani ustiga tortish. Tagiga ham tortib qo'yishingiz, qo'shimcha ikkovini jamlashingiz mustahab debdilar. Bu endi bizga yangilik jihati bo'lyapti-ku. tagiga mas tortish hech ko'rilmasdi. Mumkin ish ekan. Faqat tagiga mas tortsa mahsi bo'lmaydi. Ustiga tortib tagiga ham tortib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Ustini o'ziga mas tortsa mahsi bo'laveradi. Biz shuni olamiz va shunga amal qilib kelamiz. وحكى إبراهيم بن جابر في كتاب الاختلاف الإجماع على أن الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز وكذا لو مسح على العقب أو على جانبي الخف أو على على الساق لا يجوز والأصل فيه ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على الخفين وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو لبي هاي على, على الخفين كان بزده ikkovi ham mazmuni bir وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين دين لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما ولأن باطن الخف لا يخلو عن لوث عادة فالمسح عليه يكون تلويثا لليد لأن فيه بعض الحرج وما شرع المسح إلا لدفع الحرج ولا تشترط النية في المسح على الخفين كما لا تشترط في مسح الرأس والجامع أن كل واحد منهما ليس ببدل عن الغسل بدليل أنه يجوز مع القدرة على الغسل بخلاف التيمم وكذا فعل المسح ليس بشرط لجوازه بدونه أيضا بل الشرط إصابة الماء حتى لو خاض الماء آه، أو أصابه المطر جاز عن المسح ولو مر بحشيش مبتل مبتل فأصاب البلل ظاهر خفيه إن كان بلل الماء إن كان بلل الماء أو المطر جاز وإن كان بلل الطل qila la yajuz li'anna talla laysa bima. ibrohim ibn jobir ixtilof kitobida aytibdiki ijmo ijmo butun ulamolar ittifoq qilgan gap shuki mahsini tagiga masx tortishlik joiz emas. Chunki ulamolar ittifoqi. Ya'ni ustiga mas tortmaydi, faqat tagiga mas tortsa, u mas tortgan hisoblanmaydi. Shunga ulamolar ittifoqi. Shunga o'xshagan mahsimizni ustiga emas, tagiga emas, tovoniga mas tortsa qanaqa bo'ladi? Tovon tarafiga. yoki maqsimizni ikki yonboshiga emas tortsak ustiga ham emas tagiga ham emas tovoniga ham emas yoki maqsimizni bizni oshig'imizni tepasidagi qo'njiga emas tortsak mumkin emas demak mumkin bo'lgan bitta joy qoldi maqsimiz usti tagini ham qo'shib tortsak bo'ladi qo'shmasak e, ziyoni yo'q ustiga emas tortishimiz kerak bu gapni asli qaysi desa Ya'ni qayerdan olindi bu gap deyilsa, bunga hadis bor. Umar roziyallohu anhu rivoyat qildi. Aytibdilar-ki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eshitdimki, mahsillaringiz ustiga mahsil tortinglar deb buyurganlarini eshitganman. Mana dalil bor ekan. Yana Ali roziyallohu anhu dan ham yana bir dalil kelyapti. Aytadilar-ki, agar din aql bilan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni dini hukmlarda hammasiga aqlimiz yetsa yo aqlimiz yetadigan narsaga ila din buyuradigan bo'lsa, unda masx tortganda mahsini ustiga emas tagiga tortishimiz kerak. Nimaga desa, siz tozalamoqchi bo'lgan joyingiz mahsini tagi bo'lsa, o'sha joy namozda turadi. Mahsingiz usti joy namozda turmaydi-ku. Demak, agarsiz tagiga mas tortsangiz, joy namozga tagidan tozalab olgan hisoblanadingizda. Shunaqa emasmi? Lekin din bizi aqlimizga qarab qo'ygan yo'q. Aqlimiz oladigan hukmlar bor dinda, umuman inson aqli yetmaydigan hukmlar bor. Alloh taolo buyurdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilib o'rgatdilar. Aqlimiz yetadimi unga, yetmaydimi? Biz shunga itoat qilsak dindor bo'lamiz. Aql bilan bunday, aql bilan unday deb hukm chiqarishga haqqimiz yo'q bo'lsa. Insonga Alloh aql ne'matini bergan bo'lsa ham, bu aql ne'mati odamlarni dindor bo'lishiga yetarli emas. to'g'ri xudoy taoloni to'g'ri yo'lini topishga yetarli emas shuning uchun olloh dinni tushirdiki seni ahling yetmaydigan yerlar bor oxirat bor sen ko'rmaydigan olam bor men borman farishtalarim bor deb bittasiga ham ahling yetmaydi seni chunki sen ko'rmagansan bu narsalarni ammo men aytganimdan keyin shuni ishonasan e, ko'rmay turib menidan qo'rqasan, meni sevasan, meni buyrug'imni bajarasan, shunda dindor bo'lasan. Shu kabi ibodatlarda ham nima uchun bu namozda aytaylik bir marta ruku qiladi, ikki marta sajda qiladi. Aqlimiz yetmaydi bunga bizni. Ikkovini ham bir martadan qilsa bo'lmaydimi yo rukuni ham ikki marta qilsa bo'lmaydimi? Mana aqlimizga qo'ysa bunaqa o'tlab ketish bo'ladi. Biz Alloh buyurganini, Rasuli o'rgatganidek qilaveramiz. Aqlimiz yetsa alhamdulillah, aqlimiz yetmasa Alloh va Rasuli biladi deymiz. maqsadini ham ustiga maqsad tortdi desa iye oyog'imizni tagi jaynamozda turadi usti hech aloqasi yo'q nimaga biz tagiga tortmaymiz demaymiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam ustiga tortishga buyuribdilar lekin men ko'rdim dedilar Hazrat ali rasululloh sallallohu alayhi vasallam mahsillarini ustiga mahsil tortdilar tagiga emas demak din u aqlga ergashmaydi din aql bilan bo'lmaydi Aql bu o'sha Allohni, Allohning dinini o'rganish uchun bir vosita Alloh bergan ne'mat, lekin aqlimiz yetmaydigan taraflari ham bo'ladi. Bundan tashqari mahsini tagi odatda bir ifloslik najosatdan xoli bo'lmaydi. Hali aytib o'tdik-ku, bir bosib har yerlarda bosgan bo'ladi bu. E, demak, e, tagiga mas tortsangiz, Birinchidan haligi quruq najosatni namlab qo'yganingiz bo'lsa, ikkinchidan qo'lingiz ham o'sha najosat tegib qo'lingiz ham kir bo'ladi. Bu endi qo'lingizni yuvishingiz zarur bo'ladi. Agar u najosat aniq chiqqan bo'lsa, u tagini yuvishingiz zarur bo'ladi. Bizga Alloh taolo masxga ruxsat berar ekan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masx mumkin der ekanlar. Nima uchun? Qiyinchilik bo'lmasin bandalarga deb buyurdilar. u. Biz o'zimizga qiyinchilik orttirib olamiz agar tayiga mas tortadigan bo'lsak. Xo'p, endi mas tortishda alohida niyat shartmi? Masala. Shart emas ekan. Mahsullarga mas tortishda, mahsumga mas tortishda niyat qildim deyish shart emas ekan. Bu gapni mazmun nima ekanligi hozir chiqadi. Boshqa mas tortganda ham boshqa mas tortaman deb niyat qilish shart emas. Bunga sabab shuki, bu ikkovidan har biri yuvishlikni o'rniga bosar emas. Ya'ni boshqa mas tortishlik, boshingizlarni yuvinglar u yuvmay mas tortib qo'ysanglar ham bo'laveradi degani emas, boshingizlarga mas tortinglar deb buyurgan. Bizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oyog'inglarni yuvinglar degan Allohning buyrug'i bor. Endi oyog'inglarda oyoq kiyim bo'lsa, uni ham yuvinglar demadilar, balki unga masx tortinglar dedilar, Maqsiga. Demak bu yuvishda o'rinbosar emas bu tortayotgan masxlarimiz o'zi buyurilgan ishlar. Masalan, e, bidalil annahu yajuzu ma'al qudrati allal ghasli bi xilofi tayammum. Agar yuvishni o'rniga o'rinbosar desak, masx tortishlaydi. Masalan, aytaylik, boshqa masx tortish, yuvishni o'rniga o'rinbosar desak, yuvadigan suv bo'lib turib ham masx tortaveradi odam. Ha, suv bo'lgandan keyin su deylar, yo'q, bu yerda yuvish emas, masx tortish o'zi buyurilayotgan narsa ekan. Tayammumda unaqa emas. Ya'ni tayammumda niyat shart. Shundayku. Tayammumda shu toza bo'lish, tahoratli, g'usulli bo'lish uchun tayammum qilaman deb niyat qilib, e, o'sha qo'lingizni tuproqqa tekkizib yo devorga tekkizib, toza narsaga tekkizib, yuzingizni artib, yana bir tekkizib qo'lingizni chig'anog'ingizgacha artishingiz, o'sha niyatingiz bilan o'sha tahorat va g'usulga o'tadi, o'sha tayammum. qachonki siz kasal bo'lsangiz yo suv bo'lmasa. Demak, bu yerda niyat shart. Ammo mana u mast tortishlik uchun oyoqqa yo boshga yo oyoqni nimaga, ya'ni maqsadimizga mast tortishlik uchun niyat shart emas. Shuningdek, niyat shart emas bo'lgani kabi deydi. Masx qilishlikni o'zi ham shart emas deydi. Bu nima degani? Masx qilmasdan ham mas tortilib qolaveradi deydi. Bu o'tgan darslarimizda ham o'tdi. Gap bu yerda o'sha maqsadga nam yetishligi haqida ketyapti xolos. Masalan siz e, oyog'ingizni tahorat qilib oyog'ingizni mas kelgansiz. Keyin tahoratsini tahorat qilyapsiz. Tahorat qildingiz, mas maqsad da shu maqsadingiz bilan to'g'ri suvga tushib ketdingiz. Botik kiyib olgan ekansiz, shu bilan suvga tushdingiz. Suv yetdimi? Mas tortilganga o'tib qolaveradi. yoki siz torat qilgan vaktizde yomg'irda ekan, yomg'ir tushib, hali mashingiz üst to'lib ketdi. Bo'ladimi shunaqa? Mas uğradı. Gep Gap o'sha oyoq kiyimni namlash haqida ketyapti xolos. Albatta bunday qilib mas tortgin degan haqida emas ekan gap. Mas tortishga niyat qil degan haqida ham emas, balki oyoq kiyiming namlansin torat qilganda. Oyog'ingda kiyim bo'lmasa yuvilsin oyog'ing, oyog'ingda kiyim bo'lsa namlansin. Namlanish yomg'ir suv bilan namlanadimi? Hovuzga tushib namlaysanmi? u seni ishing deyaptilar endi agar bir maysazorda o'tloqda ketayotganda ho'l bo'lsa o'shani nam bilan namlanib qolsa nima bo'ladi namlanib qoladi oxir oyoq kiyimimiz agar deydi o'sha nam tepadan quyilgan suvni nami bo'lsa yo tushgan yomg'irni nami bo'lsa masni tortgan hisoblanaverasiz ammo ertalabki tushgan shudringni nami bo'lsa, u nam bilan namlanib qolsa mast topgan bo'lmaysiz. Chunki shudring suv emasdir. Mana masala. Shudring shabnam tushib qoladi-ku. U nam nam emas. Undan namlangan maxsus mast tortilgan emas. Ammo shu nimaga maysaga o'tga yomg'ir yoqqan bo'lsa yoki bir suv tekkan bo'lsa o'sha suvdan namlanib qolsa o'sha yerda mahsjan yurganingizda nas hisoblanas. hisoblanasiz ho'p keyingi faslni narigi darsda o'qiymiz inshaalloh